An elo d'Rubrik vun de Lëtzebuerger Bahá'í, Wat et heescht Bahá'í ze ginn a Bahá'í ze sinn. Um Mikro de Jean-Marie. Wéi gëtt ee Bahá'í? Wat heescht et sech zum Bahá'í Glawe bekennen? A wat heescht et Bahá'í sinn? Dës Froen hunn ech mer virun enger gudder Dose Joere gestallt. Ech war an der Mëttelschoul, wou ech de Walter vu Wallefer kennegeléiert hunn. Hien huet de Piano gespillt an ech d'Trompett. De Walter war an ass Bahá'í. Haut wunnt hien a seng Famill a Brasilien. Fir mech war deemools eng Zäit, wou ech mer déi üblech grouss Froen iwwer d'Liewe gestallt hunn. Fir meng Eltere war Relioun ni en Thema, éischter Traditioun. Bis ech d'Geleegenheet hat an d'Stad an d'Schoul ze goen, hat ech ni eppes héieren iwwert aner Reliounen. Ech wosst am Fong net, dass et eppes anescht ausser der kathoulescher Relioun géif ginn. Mir sinn d'Ae grouss opgaangen. Ech hunn zum Beispill d'Hare Krishnaen an der Stad kennegeléiert. Transzendental Meditatioun, Buddhismus an Taoismus, fir elo nëmmen e puer Richtungen, Reliounen a Philosophien ze nennen, ware fir mech deemools ganz interessant. An esou si mer dann och fréier oder spéider d'Bahá'í iwwer de Wee gelaf. Si haten hiren Zenter rietserhand wann een den Eecher Bierg erop fiert. Deemools waren et eng gutt Dose Jugendlecher mat deenen ech mech vill opgehal hunn. Si ware Bahá'í an et war alles nei fir mech. Fridde mat sech selwer, Weltfridden, d'Eenheet vun der Mënschheet, d'Eenheet vun der Welt, d'Eenheet vu Gott, d'Roll vun der Famill, Erzéiung a méi mystesch Theme wéi d'Séil an d'Liewen nom Doud fënnt ee vill an de Bahá'í Schrëften, an dës Theme ware fir mech och wichteg. Fir d'Saach elo net an d'Längt ze zéien, no laangem Hin an Hier, nodeems ech bal krampfhaft versicht hunn an de Bahá'í Schrëfte Feeler ze fannen, nodeems ech eng ganz Partie Leit hei an am Ausland op Konferenzen a Summerschoule kennegeléiert hunn, war et souwäit. Wat ech mech, wat ech méi gesicht hunn, Feeler ze fannen, wat ech méi Wourechten entdeckt hunn, déi mer gefall hunn. En plus war d'Atmosphäre an deene meeschte Reuniounen a bei de Leit doheem ganz gutt a jiddereen war ganz frëndlech. Ech wollt du schliisslech Bahá'í ginn. Et war een Owend um Senninger Bierg op engem Bahá'í Feierdag. wou ech meng Kaart ënnerschriwwen hunn. Eng einfach Bestätegung, dass ech de Jean-Mari, Bahá'u'lláh, de Grënner vun der Bahá'í Relioun, unerkennen als Manifestatioun vu Gott fir elo, fir eis Zäit, an dass ech versichen no senge Léieren ze liewen. D'Deklaratiouns-Kaart, déi ech ënnerschriwwen hunn, huet einfach en administrativen Zweck, wou meng Adress steet, sou dass ech d'Bahá'í Noriichten an Invitatioune ka geschéckt kréien. Dass een einfach weess, wéi vill Bahá'í et dann iwwerhaapt ginn. Wat ech wëll soen, Bahá'í ginn, war fir mech eng relativ einfach Saach. Eng Entscheedung, déi ech gemaach hunn an déi ech bis haut nach net bereien. Ech hunn natierlech d'Fräiheet zu all Moment ze soen, Nee, merci, ech hunn es genuch, ech wëll net méi Bahá'í sinn. Ech brauch et just ze soen. Kuerz nodeem ech Bahá'í war, hat ech eng wonnerbar Geleegenheet, d'Weltzentrum vum Bahá'í Glawen méi no kennenzeléieren. Ech hu während zwee Joer an Israel gewunnt an do eng benevole Aarbecht gemaach. Dat hellegt Land fir d'Chrëschten, d'Judden, d'Mohammedaner an d'Bahá'í. An dat zu Haifa. Eng onvergiesslech Zäit op enger Plaz, déi fir all Bahá'í déi hellegst Plaz vun der Welt ass, well do Bahá'u'lláh, de Begrënner, begruewe läit. Et ass awer och d'administratiivt Zentrum vum Bahá'í Glawen, wéi d'Häerz vum mënschleche Kierper. Iwwer dës Erfarung wäert ech sécher nach eng Kéier e puer Wuert verléieren. Fir dës Parenthèse zouzemaachen, wëll ech soen, dass et fir mech nach eng Bestätegung war, dass meng Entscheedung Bahá'í ze ginn déi richteg war. Wéi ech nämlech den éischten Dag zu Haifa de Bierg Karmel, d'Bahá'í Terrassen, eropgaange sinn, hunn ech esou richteg matkritt, dass de Bahá'í Glawen net nëmmen aus schéinen Ideen a Gedanke besteet, mee dass do och eng konkret Schéinheet ass. déi ee ka mat bloussem A gesinn, déi ee kann upaken. Ech schwätze vun de Bahá'í Gäert um Bierg Karmel, de Sëtz vum héchste Bahá'í Gremium, den internationalen Archiven an nach villen aneren historesche Plazen. An all dat kritt een net esou richteg mat, wann een net selwer d'Méiglechkeet huet, sech dat unzekucken an z'erliewen, sech et also esou richteg op d'Long ze zéien. D'Motivatioun fir Bahá'í ze bleiwen läit awer méi an der Inspiratioun, déi d'Bahá'í Schrëften emer bréngen. Éischtens emol ginn et der vill, an zweetens gëtt et kee wichtegt Thema, zu deem d'Bahá'í Schrëften näischt ze soen hunn. Huelt Iech dach eng Kéier e puer Minutten Zäit fir e puer Zeilen aus de Bahá'í Schrëften unzekucken. Déi däitsch Bahá'í Communautéit huet eng ganz flott Internetsäit mat interessante Linken ënnert bahá'í Punkt de, dat ass BAHA'I Punkt de. Dës Rubrik gouf iech wéi ëmmer offréiert vun de Lëtzebuerger Bahá'í.